Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se casa assina do menino infeliz não se nos ilumina, tão pouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria a vida era tão fina e éramos olharmos intacta retina a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria Que, que guapa aquesta cançó. Què està passant aquí? M'agrada aquesta cançó, Cristina, perquè ara estem, estem retomant la ràdio i començam amb una cançó de Brasil. Una cançó de Brasil. El último caballero andante, Samir. Però lo, lo increïble d'això és que ara, ara mateix estem xerrant que, qual era la línia de, de la ràdio, la ràdio Tortuga, però la ràdio Tortuga ara té 11 anys. No, què dius? 11 anys. No ha passat 11 anys 12. 12. En què any, Jordi? 11 i mig. Em... 11 i mig. És d'octubre de 2012. Octubre de 2012. Octubre de 2012. Sí, 11, eh, 11 Uf. anys i un poquet més. Tenies raó. Però te recordes que la primera discussió que teníem era qual era la línia a nivell de, de sa llengua, si xerraven en català, si xerraven en castellà, si, i, des, i, i això te, te, te recorda? Eh? Jo, jo crec que... Jo crec que... Ha donat per molt, això, eh? Sempre m'he estat d'acord amb això. Que lo important és la comunicació. És important. Eh, eh, I eh, és, esa, esa conclusió a la que hem arribat al final. I a més a més... I a més a més... Eh. Ah, <laughs> escolta, Cristina. Ese mes a mes Tenemos un, un... Un amor <laughs> per la lengua ¿sabes? Y tan que sí. No sol per, el castellano Sino también per la llengua Y de allá i de los países eh, catalans, no? Catalans. Sí. Rosa... La Rosa Díaz antes que ella era no era de ella no era de, de Radio Tortuga. Jo lo que deia abans. Com que no? Fins avui. Si ella és membre veure, no era, ella és mem membre no era, fundadora. No du de Radio Tortuga, però la meva energia i l'esperit sempre volaven per allà. Val, val, val, val, val. no tenías un programa ah, específico, pero sí era parte de Radio Tortuga. Tú eras freelance. ni una vez Era freelance. Bueno, básicamente veníem, veníem a Cabo vostra a fer ràdio. <laughs> también, es que yo jo crec que he viscut ja 100 vides o una en serio Sí, sí. no me no de eso d'això. tan jóvenes Sí. unas galletes? <laughs> Ah, un vinito. Aquell lleva va ser el <laughs> El vinito de garrafa era pera. ¿Cómo era yo del vinito de garrafa? Que no me recuerdo. ¿Cómo era? Yo recuerdo un día que mientras mentre uns feien radio els altres estaban, no sé, había como dos espais allá en aquel local y en el otro spy haciendo vinito. Vinito de garrafa. Y cuando te tocaba posarte banda del micro era, uy, <laughs> no sé si estic molt, molt concentrat. Però bueno, era aquella època que no va durar molt, però que feien tot un seguit de programes tot sobre baixa de divendres. És vera que això és, eh, això és l'experiència de la ràdio de veres, eh? O sigui, vamos, I, eh, I era en directe perquè ho estàvem amatent sí. a través d'internet. Jo me'n recordo tota la paranoia per pa, pa col·locar el cable perquè pogués emitir Ostres. des del carrer, a un ah, balcó... Sí. És que això fa uns anys, no, ningú això feia fa streaming uns fa uns anys, sí. ningú feia streaming. És que el que deia abans Àlex és, és genial, perquè ara tothom fa un, com se diu, un podcast podcast, tuits, tuits. tot, no? I, I aquestes coses és que ara m'he ara he retornat jo fa 11 anys i, i a veure, nosaltres ja fèiem això. Ja ho fèiem. Érem uns, érem, o sigui, Pioners. Sí, la culpa és Jordi, era un visionari. O sigui, <laughs> Sí, jo en aquella època me'n record que li deia a la gent no, perquè la ràdio s'escoltarà per internet i vaig tenir més d'una, no sé si discussió, <laughs> però... Sí, claro, claro. Conversa de què, però què sí, dius, és impossible la ràdio per internet, la ràdio s'escolta per la ràdio, i tal, no, que s'escoltarà per internet, ja veureu, però és molt fàcil, si tal, si... Sí, jo me'n recordo... Mira, ara tot deu a fer podcast. I, i a quin dial? No, no, és, e, e, és un podcast. Què? Un, un pod què? Això què és? És per internet. És ah, per internet. Ah, ah, ah, internet. Ah, sí. Però com tengo que hacerlo? Sí. Un audioblog, dèiem. Te'n recordes? Un audio... Clar, és que era un blog al és principi. És que tenim un audioblog mm. sí. per explicar-ho. No? És vera, eh? Ah, sí, sí que és vera, perquè el blog estava molt de moda en aquella època. I ara mm. blog és una paraula que ha caigut en, en desús. Era un, Anacrònica. Era un WordPress. Era un, era un WordPress. Sí, sí. Bueno, continua sent un WordPress. Continua sent un WordPress. Ja som, però, ja som vintage. És, <laughs> però bueno, però ja és un WordPress... Nosaltres eh, som molt org. vintage. Idò, ara, Tots. ara són 11 anys. Mm. I d'aquí cap endavant, què? Eh... Ho deman. Silenci de ràdio. Ah! <laughs> També els silencis són importants. Mm. A vegades el silencio en radio. a ver, no se aceptaban, pero ahora digo mol. Porque te, te dona a pensar muchas cosas. ¿Qué digo? ¿Qué digo esto? <laughs> Hombre, yo creo que después de d'aquest... A mi m'imposen els micros. Ja t'he donat. Des de, o sigui, des de quan hi ha un micro de cantar, no sé molt bé com posicionar-me en fora, a prop, Uh, me sent ah, la... veu mm, bueno, me mou, cada, me en coses. És que m'he donat, perquè crec que m'he de tirar a la piscina amb el micro i, i, i experiment, sí, sí. explorar el que és van, enrere... És que jo era m'he donat, perquè jo te demanava tu i li sí. ha donat la paraula a, a Àlex. Sí. No és la triu secundària, ell és el protagonista, Ai, un poc. No, però ara, per exemple, jo estava pensant, bé, sí? igual hauríem de posar un poc... En... D'ordre. Sí, vull dir, mos hem juntat, i hem, dit, hem decidit que tornaríem a engegar Radio Tortuga, que fa molts anys que té un contingut que està penjat però no hem tingut molta activitat, sigui perquè hem segut pares, perquè coses de la vida. I jo, com m'han dit, tornem a fer ràdio, dic, ara podem fer ràdio a casa, amb tots els mitjans tecnològics que hi ha, i dic, Abril, te fa ganes fer un programa de ràdio? Diu, sí. Dic, wow. te fa ganes fer un programa de ràdio? Diu, sí. Doncs pues vinga, fem un programa de ràdio en família. Amb nins. però, nins. però Àlex, bo, eh? Àlex m'acabes de donar una idea. N'Abril, mm. N'Abril té la mateixa edat de, que, que Ràdio Tortuga. Efectivament. <laughs> Ella va, sí. deixar de fer ràdio perquè en aquell moment me faltava temps i una cosa que podia prescindir era la ràdio perquè també tenia un projecte musical, el treball, etc etc. i vaig dir, pues, prescindixo de la ràdio però bé, ara ja està un poc surada i a lo millor és arribat el moment de fer ràdio en família, per què no? Sí, i que tant, guapo. jo ho he pensat també jo no? en això que deia Samir te respondria, anem a viure el moment, no, no mirar d'aquí a 11 anys, sinó si ara el vent bufa cap aquí, doncs mm. pugem al veler, <laughs> estem el temps que haguem d'estar i... Clar. Per sort sí que hi ha hagut com una espècie de fil, no? Que, que, que, que ha mantingut. Que ha mantingut això prou viu com perquè ara estiguem asseguts aquí. I tant, i tant que mm. sí. Que no se sap molt bé aquest fil, no? és un fil invisible. Ara Ana Cristina toma nota, no? Y Ana Cristina, vamos a, a, a, a, a posar... A, ¿Cómo, com se diu? Una cançó. Peri, no, perioditzar, Así, sí se diu. Com és la paraula? Lo primer crec que seria de quins estan aquí. Ah, no? sí? Anem a presentar-nos. Presentar-nos. Sí. A presentarnos. A lo millor nos podem presentar si teníem programa i si no teníem programa també. També, també. sí. Ah, me pareix bé. Sí. Pues, I si volem... Podem començar amb, amb, eh, sa, la part tècnica, sí. Jo el cap. El cap. ¿El capo o el capo? El cap, El cap. El capo, o no. El capo. Ahora con el tema del 2B podemos decir el capo. Pero <laughs> això, no cal, <laughs> no cal xerrar-ne aquí, però... Jo tenia un programa que, se, que jo som en Jordi, tenia un programa que nomia Sol de l'Est, que me feia molta il·lusió fer-lo, i, i, i, però va, va ser també mortal no? al mateix temps perquè era un programa que me duia <laughs> una quantitat de feina tan gran per fer-lo tot precís i tal, tot era postproduït i tot entrava i sortia i tal, i al final vaig fer com a, no sé si entre 10 i 12 edicions i ja no me va... És vera que després vaig tenir fills i el que ens ha passat a tots, no? Però ja no... Era tanta la feina que al final ja no vaig seguir, no? Ara si, si prengués un, un altre projecte seria una cosa molt més simple però que funcionés, no? també. Yeah. I en aquella època no se, no, no, no s'estilava lo dels 10 minuts. Ara m'ha pas tota la vida mirant vídeos de YouTube que són 10 minuts o un quart d'hora màxim. No? I t'expliquen algo molt concret, eh, però que funciona no? com, com a mm. fórmula. Pantura pintura me proposaria algo així. Molt bé. Tu parles d'ara, d'ara mateix. Sí, sí. Eh, eh, Perquè si el fes ara el programa. Hi ha una altra avantguàrdia de podcast de fer eh, programes com els que fèiem nosaltres, de dues o tres hores, també. saps? Sí, sí, i això també te, funciona. Eh? T'ho dic perquè jo escolto aquest podcast. Són, són programes que t'acompanyen, no? Mentre estàs fent net o mentre Exactament. estàs... també, també els escolte. eh, aquests. I a més són eh, gent com nosaltres que xerran de coses i tu vas aprenent. Sí, mm -hmm. hem tirat cap a gent molt especialitzada en algo. Na Mireia, per exemple, escolta un d'uns friquis de, del Tolkien. Tenen un podcast de ah, en Tolkien. Y cherran dos, tres horas de. Porque en El ah, Señor de los Anillos, esto sí, se sí i, i, i si els en passa, eh? no s'han mm -hmm. un, un ratit un dia, un ratit otro dia, tal, funciona també. Continuem amb la presentació. Jo estic escoltant eh, podcast de, de crims, saps? Continuem amb la presentació. Funciona bé. Perdó, perdó. Sí? sí. Continuem Hola a tothom, jo som en Pere. Jo tenia un programa que era Paraula de Tortuga, sí. que era la tertúlia, podríem dir, sociopolítica. Estava guai, no? Quina pena que no, no el varen fer durant els anys aquests complicats, complexes de Covid. No sé si mos haguessin tens wow. Eh, edició. Wow. Sa missió. Mos podrien tenir la missió? Eh, sí, d'alguna manera sí. <laughs> Podria, podria ser. Com, com és això eh, de la eh, Com que és per internet ens podria haver fet... Abans, quan, ah, quan hi havia aquells programes de ràdio que eren un poc conflictius, pues, se'ls se, se podia tenir la missió, no? Censura. A, ens podrien haver tancat la pàgina, perfectament. Mm. No crec que ho haguessin fet, eh? No, no no estem. Però bueno. Tampoc Segurament... havia tanta audiència. <laughs> per això mateix. No? Tampoc hi ha tanta audiència, no. De fet, no sé si vos en recordeu del debat es gae, sí, es gae, no. Es gae, sí, es gae. no. Imagina't. Un dia varen trobar en, en, en, en Damià, bueno, recordeu d'en Damià, que era un contertulio que venia sovint, i el varen trobar a una... El varen trobar a una manifestació d'aquelles de, de, de los... Que tu eres també, eh, era o altres, saps? Va? i i Diana rosa en Samir, no sé si era aquest dia, però el varen trobar i va ser, uau, un altre... Que sí, perquè en Damià d'Atac però va ser un company de plataforma Crida mort i coneixia ah, uh -huh. en Pere per diferents eh, pues, històries i va ser brutal en aquesta manifestació trobem molts gent que havien fet xarxa amb altres històries. Era, era una manifestació dels perquè negacionistes. Ell, perquè ell no és, no un professor, és un professor jubilat, ara. Mestre jubilat. Mestre, exacte. Mestre jubilat. Sí. I, i sembla jove. I eh? se'n recordava combatiu. molt de carinyo de, de les nostres tertúlies. Sí, sí. Molt bé. I, mo, i mos, de, mos demanava, de més. No? Sí? A més. I això vol dir que ara, en aquesta etapa que, que ve, Continuaràs amb, en eh, aquesta línia? No ho crec, jo. No? Aquest... No, no, no, no. No. Trobes aquest... que és una etapa que ja està... Jo, en aquesta etapa, mm, que podria fer? Un de eh, nutrició esportiva. Pot ser que sí, o sí? I, itineraris de muntanya. Sí? I Jordi, continuaràs en la mateixa? Jo? Sí? Uh, no sé. No ho sap. Mm, m'ho he de pensar. Mal. No, no crec que sigui la mateixa temàtica. No. Molt bé. No, Continuem amb la presentació. Hola, jo sóc la Rosa i jo no tenia programa. Com he dit, ja volava un poquet eh, per aquí per allà, però vaig estar a punt. Crec que estava a punt de tirar més a en un programa. Sí, més d'una vegada volia fer una cosa Clar. relacionada amb els nins. Sí. Relaci sí, sí, me record. Ara sabeu que ja ser criança com a més m'ha depurada ja un poc... Eh. Mm, ja està. Mm, estic criant, però d'un altre, des d'un altre nivell. I ara faria un programa. Sí? Sí, un programa feminista, però fora dir aquesta paraula que, clar, ah! no, mm. no hem de fer por a gent. Uh, però sí, me faria ganes. Justícia social. No, no, no. no. Com, com, més no té ni idea, Samir, ah, això ja és eh, massa. Eh, eh, dir, Pensar... ara, ara treballaràs, no? Treballaràs uh, ah, aquesta idea. Clar, però... Ara estàs compromesa. I a més, jo estic treballant en un projecte per adolescents <clears throat> Uh, i és un pot sensibilitzar sobre la violència masclistes i aniria por ahí. Mm. És tot un repte, no? Que tot et sent escolti. És supernecessari. Sí, sí. Escolta, és però ara estàs, estàs treballant d'aquest llibre i podria treballar, sí, un programa amb Això, aquesta mateixa... ara ho acabo de pensar ara. Sí, sí, però, no, sí. Està, però està genial. Super. Que guai. Mm. Super, molt bé. Le passam a... Jo, jo faries eh, tota sola o...? o amb alguna... això sola no estic capacitada. Alguna I altra... tant que sí. Si Més jo no sé manejar res d'aquests xirmes. Per això tenem el capo. Jo ho faria... Per la part tècnica... Ho pots fer des de que teva Lo que queda en casa, Però... queda en casa. I... Igual capo. Ah, I... <laughs> I, a veure, seria poc feminista Basta. si eh. necessitàssim un home no, per fer el programa. Ostres, Així que s'ha acabat. Hi ha un problema. Però que, també s'ha de dir que, que els homes serveixen per això. I si m'ho he de currar fatal. Manejar-ho. Uh, I m'encantaria fer-ho, però en jo... És a dir, T'has d'empoderar. Sí, per però amb adolescents. Amb I no només és de casa. I sé que és complexa perquè duc molt de, molt de temps, no, però duc treballant-hi i bé, uh, uau, que costa, però, però crec que és important una mirada per I ells. I... Tu has de dir-los als els amics de la teva filla que, que veniu a jugar al Monopoli. I... Ah, oh! També haurem de fer un programa. Ah, que haurem de fer, clar. bo! Sí, haurem de fer diferents artilugis. Sí, sí, sí, sí, sí. I sí, però és un repte. I a partir de la una del matí serà més sucós. <laughs> També. Sí, i, emple, i hem d'emplear tècniques, no podem emplear són quines tècniques, perquè ja sabem que són que empleem, pues vamos. Molt bé. Aquí sí, sí. dos quatre del vespre podíem fer miracles en sí, sí, sí, sí. però no. Però no. Continuem amb presentación. Eh, bueno, iba a hablar en catalán, pero lo voy a decir en castellano. Eh, estoy muy contenta de que estén Katy y Rosa aquí en la mesa. ¿El Porque habitualmente éramos mirella y yo. <laughs> ¿Ah? El teu no? ¿Por ¿Y por qué no? Te falta... Why not? Tenía que ver, ¿y por qué. Voy a tomar aire, voy a inspirar. <laughs> cosas que me enseñaron en el programa Sol del Este. <laughs> que si ya una cosa que me reventa es que me interrumpa. ¿Por qué? Ah, bueno, es una tertulia, ¿no? Estamos charrando. Eh, bueno, como decía, para no quitarle importancia a lo que digo, que es muy importante para mí, es esto, que estoy muy contenta de que estén Rosa y Katy aquí, porque habitualmente éramos Mireia y yo las, las ninas, digamos, de la mesa. Y justamente hoy Mireia no ha podido venir, pero bueno, la tenemos presente, evidentemente. Y, y creo que puede ser muy rico esto, porque mm, yo creo que trabajamos eh, de forma colaborativa, chicos y chicas. Entonces yo tengo una cosa como más, ¿cómo, decirle?, de camaradería, ¿sabes? Y esto no lo digo como una crítica, sino como un, algo que me sale decirte, ¿no? Porque decías algo de, mira que voy a necesitar a un, a un no? Para... Era un toque irónico, pero para qué fet de decir, vale. Eh, me voy a empoderar, no he de dependre de qué però pero l'inversa també también pasaría. Pero és que sempre s'ho d'endur Abandilla, els aparatos... Hilando un eh, poco, un poco fino, yo creo que esto también es algo que, que tenemos que empezar a revertir, ¿no? Nosotras porque em, también tenemos esa cosa, eh, no sé si decir machista o poco feminista, de eh, apoyarnos mucho en ciertos, en ciertos ámbitos o en ciertos niveles o en ciertas cosas de la vida que las ponemos, ¿no? Las proyectamos hacia nuestros, nuestros compañeros hombres. Antes decía Cristina, Porque Alex. A mí me, me, ha pasado hoy mismo, ¿no? De, teníamos que montar una estructura para guardar la leña y claro, yo lo veía montarla, digo, es que esto lo puedo hacer perfectamente. Y sin embargo, tengo esa cosa de no, lo tiene que hacer él, ¿no? Como yo ya hago otras cosas de, que sé hacer mejor. Y entonces también romper un poco con esa barrera de esto también lo puedo hacer. Mm, si yo jo para y y i a ver, ¿qué es eso? Qué guay, no? que ho dugui un altre. ya coincidí que era masculí, perquè a vegades no es casualitat que es cotarros, entre cometas, a dir, el gènere masculí. Esto Res és, casualitat. Es. I estic d'acord que mentre sí. hi hagi repartiment de tasques, que sí. tothom faci les que va millor, però no és casualitat que sí. jo no sabia emplear un barbiquí, sí i som sí, el sí. meu company sí, no són casualitats i per això dius, va, a poder aprendre no? o de casualidad que no sé canviar una casualidad Sí, no, me refería a Rosa. <laughs> comodidad. Es comodidad. Eso, <laughs> a vencer, a vencer esa pereza, esa, comodidad de que lo haga <laughs> no, Jordi, que es el que sabe manejar. Claro, i claro però això, de vista, i ho he lligat amb el a eh, en els homes se li sol exigir més com que no s'ha canviar una roda d'un cotxe i eh, no tot se mos permet o pues, s'ha educat així en general eh? i això és un temazo, que això no és el sí, programa sí. i a nosaltres no. I ho dit d'aquest sentit. I, i en Samir i jo molt miràvem per carrer, perquè nosaltres hem fet un munt de parxes, jo quan vaig fora ningú, a la vora, en aquí a Codesc, és... Eh, la primera vegada que devia tenir mm, de 8 anys recient escanet vaig cridar mon pare. Era un vespre super tard i no tenia mòbil, mai quedat tirada per Bunyola, vaig, m'ho fins a Santa Maria, vaig poder cridar i mon pare va canviar la roda. I després amb en, amb en Sami devia ser tres vegades, és que la resta de vegades i igual, i sempre ell. I jo dic, n'he de prendre, és vera. Però és que a mi mai me n'han ensenyat, tampoc. Bé, jo, jo he volgut, jo ho he intentat, no, tampoc que sigui... No és que no he volgut aprendre. Per què? Perquè existe una cosa que se diu comoditat. Si jo també me renten sa roba, uh, evidentment no tinc per què aprendre. Uh, Pere, volia dir qualque cosa. Sí? Digo que falta gente por presentarse. ¿no? Sí, sí, sí, sí, pero es que ahora se estaba es que lo estamos a muy largo, eso es. ¿Sí? Bueno. Cristina, has acabado de presentarte, Cristina. No, no, pues, yo, ni, siquiera, yo ni siquiera he empezado. Lo que pasa es que van, se, van a abrir, se, van a abrir, melón sobre la marcha. Exactamente. Venga, o sea, presentación me, me, y melón. Me agrada molt lo que has yo creo creo que aquel tema da para para molt. que sí. Sí, sí, sí, muy bueno. Bueno, eh, yo soy la Cristina. La Cristina. que, en Argentina suena fatal, porque los que ponen el artículo antes del nombre son como los analfabetos, ¿sabes? En Argentina. Se lo comentaba una de mis hermanas el otro día por teléfono y me decía, ¿qué? ¡Ay, qué horror! bueno, yo soy Cristina, eh, tenía un programita que se llamaba mm, La Casa de Asterión y iba un poco de mm, un poco de literatura, un poco de poesía, un poco de filosofía, un poco de pedagogía, un poco de música, un poco de historias y cuentos. Y, mm, y bueno, como dice Jordi, ya veurem. <laughs> Eso quiere decir que no, sabes si harás la misma línea o mm. cambiarás la dinámica. No, no tiene claro. ¿Ah? No. Pero bueno, ve, de momento eh, es el meu amor imposible el Asterión. Pues continuamos con la presentación. Jo sóc Àlex, tenia un programa que es deia Funky Pie i ara... Para, para, pa, para, pa, pa, Funky Pie, el teu programa de música negra a Radio Tortuga. Sí, tenia un programa de música negra, però posava cançons i contava el que m'aveia en aquell moment. O sigui, jo crec que era un poc el, el, o sigui, fins i tot l'atractiu del programa perquè la música en si pues, tothom la podia escoltar però, no sé, pues, eh, de, depèn l'actualitat, el que havia, pues, comentava el que me passava pel cap. O I que entrevistes mi... feies. També vaig portar gent convidada, en aquell llavors vaig portar mm, coses que recordo Palma Groove Project, vaig portar a, fa, a, ja estos, a mm, Saxofòbia, intentava també promocionar un poc la música negra que se feia a Palma en aquell moment, tenia també jo el Niño Alcalino, i tenia com, vaig, vaig crear un col·lectiu que es deia eh, Mallorca Black, Music, per, per un poc promocionar aquelles persones que feien cançons pròpies, perquè jo me vaig trobar una escena de música negra en Palma que eren tot versions i eren, o sea, per exemple, funky, o sea, los Funky Time, que estaven Hugo Sócrates i molta gent allí, músics molt pro, al Bluesville, aquella època, estem parlant de molts anys, i a mi m'agradava molt, però les bandes que van començar a fer cançons pròpies jo les volia com a... tenia com una missió, saps? Vull dir, com clar, els Blues Brothers en la pel·lícula. Tenia una missió de veu, Dios. donar le veu. Donar de juntar la banda. Jo volia donar veu a les bandes. Tenia com... Clar. I vaig estar un temps fent això, ja venia de fer-ho de Ràdio 77, que va mm-hmm. ser com el precursor de un poc tots vam fer Ràdio Tortuga perquè vam sortir de Ràdio 77 en aquell moment i, i me feia molta il·lusió doncs, donar veu a músiques negroides, que jo li dia, que, que ocupaven molta cosa. L'espai negroide era funk, era soul, era afrobeat... Eren músiques que a la ràdio no s'escoltaven massa, a part d'un parell de programes en Ràdio 3, que encara segueixen existint, no se sentia molt aquesta música. I això era el passat i el futur, doncs, el que hem dit abans, ara tenim família, tinc una filla aquí, tinc també aquí na Cati, i potser estaria bé fer un programa familiar, me faria gran, eh, ganes això, no? de dir Bueno, Guai. si ara puc fer ràdio de casa, jo de fa uns temps ja he fet la passa de poder gravar jo el que vulgui des de casa en un, en un portàtil i en una targeta de so que en aquella època no ho sabia fer i no sé si era tampoc tan comú fer-ho, sí que hi havia mitjans però no ho teníem tant per mà ara ja ho tinc molt per mà posar a mm. gravar alguna cosa a mi no me costa res ara de fet a casa bé, també tinc altres projectes musicals i, ja ho faig per composar les meves cançons, doncs per a fer un programa de ràdio no seria molt més complicat que posar en compte d'un micro, tres micros i un ordinador i anar disparant músiques i anar posant, Clar. o després editar el programa. Clar, jo el que estic molt agraït de tota aquella època va ser que vaig aprendre a fer els programes jo, perquè al principi, en Ràdio 77, tenies un tècnic de so que era ell o era en Ferran, en, en Jordi me refereixo, i tu només escollies la música i eh, xerraves i posaves. Mm. Després vam sí. arribar al punt de que cada un se feia el seu programa Autonomia. en el qual vas aprendre a utilitzar uns programes bàsics de, de software de, per disparar músiques, per posar la el, el micros i això i me va venir molt bé en aquella època per després jo aplicar-ho al meu treball en un institut on feia feina, perquè jo soc professor i vaig tenir uns quants anys Radio Juniper, van passar molts d'alumnes, van fer coses molt guapes, van fer programes molt xulos, a nivell també de professors, va haver professorat que va començar a fer programes de ràdio, jo feia com de tècnic de so, fer el que ens havia ensenyat a fer en Jordi i en Ferran, i me va venir molt bé perquè tenia aquesta soltura de dir, de fer un programa de ràdio, soltar músiques, baixa, posa una cunya, dispara, talla, obre micro, tanca micro, posa... Això me va venir molt bé a nivell de, de lo que és la, la tècnica d'un programa de ràdio més el contingut que jo ja el tenia de sèrie perquè tenia moltes coses que contar en aquella època o a nivell musical o de lo que sigui. Llavors, claro, aquesta nova etapa que s'obri a mi me fa moltes ganes perquè és com a transmetre uh, als fills que tenim una manera de fer coses que té que veure un programa de ràdio, però quan fas un programa de ràdio sempre expresses un poc la teva manera de ser, la teva manera de pensar, i jo crec que és algo que, que és, un, és un, una bona transmissió per per la teva descendència, de dir, mira, pots agafar un ordinador, que d'aquí dos anys tindràs un, quan vingui el, eh, el, el jo què sé, Nadals o el cumpleaños, tindràs un ordinador, jo a casa tinc targetes de so, tinc micros, i jo, quedant les teves col·legues i fes un programa de ràdio i després si vols ho pengem a un podcast és que avui en dia és així mira, sí. és així sí, sí, antigament sí. no antigament era com a uf de... sí però tarda això, per això complicat. pesa massa per això no sé què tal llavors clar que, que és una ensenyança molt guapa per a el nivell de pensament crític dels adolescents, dels nins, de poder fer el seu material, de poder penjar, de poder compartir-ho, de poder parlar de les seves inquietuds, ostres, sobre un ventall que jo si sigués nin, jo me'n recordo el meu veïnat de dalt que quedàvem i feien programes de ràdio amb un gravador o sigui, una gravadora de casset. eh? Sí, sí, jo ho he fet això també. També. Sí. Jo també. Anem a escoltar l'última cançó que està triomfant, <laughs> això mateix. que es diu Madonna i sí, sí. es diu True Blue i posaves el play i ho gravaves en el tal i després de platina a platina de platina sí. platina i tal i era com a uau que guai fem ràdio conyo saps vull dir avui en dia tenim tots els mitjans i, i es pot fer o sigui que jo crec que Avui ha sigut un dia un poc improvisat perquè hem quedat per a fer ràdio, reunim-nos 11 anys després, però jo crec que a mi no se m'havia ni ocorrit fer ràdio a la meva família i després d'avui de dir, ei, què fem? Fem algo? Se m'ha ocorrit i crec que molarà molt. Super. Crec que molarà molt fer ràdio, igual que mola veure una pel·lícula i menjar palomites junts, o anar a fer una excursió, o anar a la playa a nedar, fer ràdio junts, i posar tres micros i tenir-ho aquí i escoltar la música que va de fondo per baix i no sé què pues mira, és una altra cosa per fer en família que pot estar molt bé, cada un parlant de les seves inquietuds. I vinga, Abril, avui fes el programa tu, vinga, fes una escaleta, vinga, a veure, què farem aquí, quina cançó posarem, ara de què parlarem? Vull parlar dels meus problemes amb els nins o el que sigui, jo que sé, sí, sí, sí, o de aquesta cançó que he descobert a YouTube, no sé. S'obri un ventall que crec que... Molt gros, sí. Pot estar molt ampli. N'abril de posar cara de... Mm, really? Mm, no ho sé, <laughs> no ho sé dir n'abril. No, primer ha mirat, però després ha dit <laughs> oh yeah, l'has mm, convençuda. Claro. Hombre, és que no es fa deures, ja està bé. Ah, està bé, molt està bé, t'ho passaran <laughs> molt bé. Idò, uh, mm, eh, eh, ara Cati. Té molts de deures, pobreta. Oye, ventall i finestra són sinònims? Ventall és com... No, abanico. Abanico. Ah, que has utilitzat aquesta sí. paraula. Jo som de Cati i no havia fet ràdio. Sí que acompanyava en Àlex moltes vegades a, en els seus programes. Ell me va entrevistar també. Sí, és vera. I jo sempre super nerviosa perquè els micros, sí. ja ho he expressat abans, me posen nerviosa. I, I és la veu que deia en Ràdio Tortuga, la ràdio que no s'arruga. Me'n recordo perfectament que vas venir a fer ah. uns, quants, uns quants separadors. Sí, o sigui però que... en nervis, claro. Ah, ¿eh? Oye, tenemos que recuperar. El concurso. Guatita la primera, sí, también. Radio Tortuga, la radio que no se arruga. No, no, no decía eso. Deia Radio Tortuga, la radio que no se atura. no, però és que va fer, van fer molts. ah, sí. La de no s'arruga... S'arruga sí que està, eh? Jo no l'he utilitzat Hi havia un concurs que deu oh, digues un mitjà de comunicació tal, tal, tal. Ràdio. Ah, sí? un animal... Era Tortuga. Tortuga. Perdona que te... Tenemos que recuperar Sí, esta. Animal molt lent. Sí, estan per ahí Sí guardades. Sí. Jo sí que veig aquest mitjà de comunicació a l'àmbit educatiu, a qualsevol etapa, eh, perquè ells tenen molt per dir i, i des de fa temps eh, han de trobar aquests espais, no? Um, sent rara, <laughs> vull dir, vosaltres, bueno, no sé si va passar a l'escola, però aquesta sensació de la professora, bueno, un mestre de... Ara cada un dirà el que ha fet el cap de setmana, no? I començaven, vinga, Cristina, què has fet? I xerraven totes les soltura, tal. Jo contava quantes persones faltaven perquè me toqués a mi, i ja anava pensant i estava nerviosíssima. La cosa m'accelerava, vull dir, eh, me, me posava molt vermella, era una nina que passava molt desapercebuda, era, sempre li deien a ma mare que era com si no hi fos, Vull dir, clar, després amb els temps he descobert els motius pels quals no? també volia ah, sí? ser invisible a, a l'aula. No? I... Eh... Sí. Tenc curiositat, qual era? No, és íntim, ja ah, contaré en privat. Però pero sí, era... era... ¿Cómo, ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Que es no, que... quines preguntes? Home, Home, arrel de fer constel·lacions familiars, desactivació de memòria corporal, tot, teràpies vàries, teràpies gestal, de, arrel de... Vamos, que res és gratuït. Es que ahora, ah, eh, indagar es un procés. Ara ahora le ha puesto un interés mayor todavía, no? He picat pedra. però jo crec que no soc per jo, eh? Jo crec que tothom... Ai, que... Eh? Ah, però bé, jo he demanat, però jo crec que tothom volia demanar el mateix. Però aquesta intriga va bé a ràdio, no? Oh, Vull dir, crea molt, bé, molt bé. Crees, crea suspense, escolta, eh? Escolta, ara, ara, ara le, se colgarà aquest programa. Li dona un misteri, res, no? Moltes persones demanaran què, què, què li passa a Katy? Què Corte, Déu meu! Bé, ja, ja te ho contarà en privat. Sí. Claro. Venga. No, no, no, pero... No, Col col·labores, Amir. No, però a les milions de persones que escoltaran la ràdio no le podrà eh, contar. Eh, bé, que, que mos siguin. Jo tinc una pregunta. Ah, sí? què, què dius, Cristina? Que algun dia Ventura o contes. O no. Ah, sí, sí, sí. Um, la meva pregunta és si aquí se pot xerrar de tot, perquè clar, com ho, ho penjam a internet, vull dir, el que li ha passat en el tònic ha estat bastant greu, vull dir, no? Uh, se pot dir qualsevol cosa, jo que mai he fet ràdio, ni m'he... Sí. Vull dir, no? Jo sentia que, per exemple, sobre el tema pandèmia, si ens ja en segon quins cercles sentia que no podia xerrar de segon que sobre això, perquè no me feia ganes, yeah. imagina't a la ràdio que ho escolta tanta gent si hi ha llibertat d'expressió? De, hi ha uns estatuts sí. de Radio Tortuga, bueno, estatuts, eh, si vas a la web sí. ho posa. Eh. Jo crec que sí. I no hi ha mm. més límits que el respecte sempre, als éssers sí. humans i als animals. És sempre han sigut lliures en això, mm. això sempre ha sigut així. Mm-hmm. I després és la responsabilitat de cadascú, ara que Clar. parlaves de Baltònic o de temes pandèmics, de, ostres, eh, què me passarà a mi si escolten això que estic dient, però això és una responsabilitat personal, no, no del mitjà. O sigui que sí, mentre hi hagi respecte, per, per exemple, va sortir el tema quan teníem les primeres reunions i si mos proposen un programa de tauromàquia em recordo d'aquesta sí. conversa sí, sí, perfectament sí. i van dir no, tauromàquia no perquè no, no, no, no, no compleix el punt de respecte als animals. Per no. nosaltres. Claro. Per nosaltres. Per, per, és important dir-ho. Per, per la gent que ha creat aquesta ràdio, clar, clar. Per algú just, ha de decidir. Perquè justament ara, ara, ara, en mm. aquest 2024, la tauromàquia torna a ser ¿Qué? Una cosa legal. Ajá. Sí, sí. Ya ho era, ja ho era, lo que passa que... Però, eh, per, però, però per Ràdio Tortuga no és Per la gent que crea la ràdio aquesta... eh, ja, ja, se, se considera que no compleix de... aquell punt. Que, és que, home, vull dir... No cierran de legalitat. Se, claro, sempre podia existir Ràdio Bou. Per exemple. No? O sigui, a qui vulgui fer una, un programa sobre la tauromàquia o una que hi ha molts programes de la tauromàquia. Sobre tauromàquia, bueno. tot, tot, tot, claro, no, no, no, som persones aficionades amb els bous. Nosaltres així. protegim el nostre exterior. Efectivament, clar, vull dir... No, lo... Sí, sí. Que exterior? Qui és? Sí, sí. Ho saps? No. Qui és mig home? Mig amb el cap bou. de bou no sabies. No, no ho ah, sabia. Eh, minotauro. Gràcies. Minotauro. Ah, Minotauro. I per què feies aquesta pregunta? Sí. Ah, què, què per, dir? Perquè tinc una certa por a expressar, no ah. sé si ve de, ah. del meu predins, que mon pare me conta que el meu predí va escriure la solapa d'un llibre Viva Franco, Franco muerto, com a supercontent. Ah. M'enteneu? Perquè, clar, durant molts anys bueno, m'ho el compte de mon pare, no va poder expressar eh, mm. això, el que jo opinava mm. sobre, sobre els fets polítics d'aquell moment. Clar, ho va escriure això, un llibre supermagat, m'enteneu? Com sí, algo sí. molt molta repressió i jo crec que això també d'alguna manera aquesta por expressar-me mm Mm, a nivell familiar també m'arriba. És, és heredada. Sí, és heredada, sí. sí. A expressar sa opinió, perquè van sobreviure molts d'aquells que mm. van, se van mantenir callats. Ja. I necessitarem, que no van opinar. Si necessitarem una assessoria jurídica o què? <laughs> Percebre-lo. En teoria, no? no? En teoria es o podem averiguar, en llibertat, no? entre cometes, o en una democràcia, entre no. cometes. No? Bé, bé, lo máximo que arribarà és que no censuraran, i pus. Alerta, bueno, lo máximo. No, bueno, eso no sé si hauria de hi ha, hi ha, programa que ha xerrat d'en Franco. Tot, eh? No. O ho dic perquè... Hi ha instagramers i youtubers i tal, que jo escolto, que ells eh, tenen aquest... Home, ara hi ha un perill afegit sí, que, no, que no hi havia quan nosaltres fèiem ràdio que és que hi ha una legió de gent que opina en redes socials sobre coses que escolten o que veuen i tal, llavors exacte, no existia això. Exacte. Llavors, claro, podem, podem trobar-nos, que potser mm -hmm. comencem a fer programes o, o, o comencem a fer les coses de cor com mos naixen i que hi havia gent que digui coses no molt, des, molt desagradables no sobre el que anar. tu estàs fent i que això tu t'afecte o no t'afecte o que Haters, li, o li dones tu un poc d'espai a les reds i vulguis encendre-ho i, i contestar i que te contestin i que se faci una bolana però jo crec que pel nostre tarannà crec que no, no sé, en l'edat que tenim i en, la manera de ser crec que si algú te diu algo doncs per una ment no, no per l'altra no surt, ja està jo no, jo no Clar, no, o sigui, no rebala. Claro, és se pot això. dir qualsevol cosa. Tenemos el cuero duro ja, Clar. Àlex. I tampoc, Cati, i tam se pot dir qualsevol sí, cosa. I tampoc no sé, és que... yo jo ara xerrant d'en sí. Franco ja me sent malament. Vull dir, ja. Ah. vull dir no. Eh, com una certa por. Ja, ja. No, no, Clar. però, bueno, però eh, està bé també que s'expressin les coses perquè pareix un poc que hem passat en un moment en el qual, claro, com està aquesta paraula que és adoctrinar i no sé què, és com a que tu ja no pots parlar de res perquè estàs adoctrinant i tal, i jo no estic d'acord en això, o sigui, soc el primer radical en aquest rotllo, de dir una cosa és adoctrinar i, i, i dir-li a un nin que ha de pensar com tu penses, una altra cosa és explicar-li com tu penses, perquè segurament després vindrà una altra persona i l'explicarà com ell pensa, després Totalment. llegirà una notícia i veurà que la gent pensa d'una manera i sí. al final ell s'ha de fer la seva manera de pensar. Mm. Però si tu no li dius la teva manera Clar. que penses, hi ha un desnivell de vegades entre el que la societat mana i, I, i exporta i, i, i transmet llavors crec que hem de, som a vegades persones que hem de posar un poc de contrapès en les coses que passen perquè si no eh, si el 90% de la gent pensa tot el mateix doncs a vegades un contrapunt va bé o sigui, jo això d'adoctrinar és al revés adoctrinar no, és posar un poc de balanç en lo que hi ha a la societat. Eh, és que un nin és, és un temazo, eh? Això, és un temazo, claro. Un, un nin necessita la, la, la guia, necessita saber què pensa el seu pare, com veu el seu pare o la seva mare al món, no? Clar. Un... I què opina el seu pare o la seva mare? Què opinen de les coses que veuen? Perquè mm. ells estan verges en això, no? Mm. I després, cada nin i cada nina se fa la seva idea de eh, lo que tu deies, no? Eh, mira el que t'ha passat a tu, tu saps el que pensen els teus pares del món i, i, <laughs> i penses diferent en moltes coses. Molt diferent. En altres Clar. supos que no, però t'has eh. pogut fer amb el teu propi criteri. criteri. Mm. Però la neutralitat absoluta és algo que no existeix perquè, perquè cadascú eh, veu el món d'una manera, és, ve, ve inherent al ser, a l'ésser humà. L'educació no és neutra, mai, no. mai ho ha estat i qui ho digui és que s'ho inventa i és el que vol adoctrinar clar, no és neutre i llavors cadascú des de la seva visió del món educar. Després ja podem xerrar d'educar en llibertat, en respecte o no. És a dir, si mm. imposam, ja no són neutres però imposam. I aquí bé, és tot un procés i jo crec en tema de ràdio, el que deia Nakati, eh, en, en Jordi ha dit una paraula clau, responsabilitat, però com la vida mateixa. Si anàvem amb por, que tothom és lliure d'anar com vulgui, no? però se pot paralitza. I mm. m'imagino, no conec que és ton pare, el teu padrí, no? però el fet aquest de no xerrar era per por d'allò que passarà. Però mm. n'hi va haver que sí que varen xerrar. No? I mm. després, eh, ara en Cris no és, però te'n record Pere Divendres que en Cris diu no, jo me muero com viví que xerràvem. Vull dir, hi ha gent que jo diré el que sigui i si això ha de suposar que jo desaparegui m'és igual, no? I que jo, eh, pues, donarà la responsabilitat. Cadascú, des de la llibertat i el respecte, crec que ha de poder dir mm, allò que creu. Uh mhm. -huh. I sí, vivim un món que tot està perseguit, tota la dissidència... I se li pot donar la volta, diferent, no? Clar. I, mm. clar, tot està perseguit, però mm, no sé, mm. si tu dius unes paraules, crec que s'ha de ser capaç de defensar-les i d'on el tònic era una putada, se va anar contra una persona i que hi hagi un marc legal que afavoreixi que tot això, mm. crec que és mm. un pot trist. I jo sempre penso que si tots i totes ens expressin lliurement al respecte, potser no hi hauria tant de cap de turc i seria més difícil d'anar contra, contra tothom. Ara, si tothom calla, però bé, això ja és una història, on dona per un altre debat. Sí. bueno, jo no penso que tothom calli, però sí que és cert que eh, és un gran tema, el tema de, de, de la llibertat d'expressió, perquè sobretot en un context que va sent més repressiu però d'una manera com a solapada, no? que, va, que va pujant el nivell de repressió és quasi sense que ens donem compte. No? I bueno, fa, fa pocs dies que hi havia aquesta mm, cimera de... Mm, què de? Aquesta cimera de, del... Um, ai, no record com se diuen, aquest grup de, de Davos, el, el, el foro, foro de Davos. Foro, de Davos sí. foro Económico. I en aquestes cimeres sempre bueno, se parlen de diferents coses. No? El tema central és, va ser la desinformació. Això vol dir que el tema central d'aquest foro era mm, expressar la necessitat de censurar i de reprimir eh, pues, la llibertat que, que ara i la facilitat d'expressar-se. De, de, Molt enfocat en les xarxes socials, eh, en els grans grups, no? tipo Google i tal, que són els que tenen tota, tota la informació. I això és el gran perill de la humanitat segons els poderosos del món, el qual és un gran tema. Quan veus per la tele, que jo nosaltres no en tenim, però que a casa sobre sí, que això ho hem xerrat més vegades amb en Jordi, que les mm, notícies, tot, bueno, totes ens donen a tots els canals de televisió hi ha les mateixes notícies és que a vegades quasi falta el mateix ordre i tot. Vull dir que és que no sí. passen més F, coses a F, Àfrica F. i la ràdio tal i com la coneixem. Sí. Mira, això ens ho deien quan estudiàvem periodisme i té un nom i se diu agenda setting. Això diu, eh, perdona? Agenda setting. El, la, el, eh, o sigui que ja està... Crear el eh, setting, la, o sigui, el setejar, el, posar l'agenda de temes que eh, tu has de tenir en consideració, no? tu com a ciutadà. Efectivament, o sigui, els mitjans massius el que fan és Eh, bueno, dic algo molt evident per tots nosaltres, però bueno, ho dic per si algú mos escolta i no és conscient d'això, és marcar-nos què hem de pensar i sobre què hem de pensar. No? Per exemple, sobre quina guerra hem d'estar preocupats i sobre quina no, perquè no sabem, no sabem que existeix. Com és possible que faci un any que no? xerrem sí. de la mateixa i l'any passat xerraven d'un altre. Que, que l'altre no, que no passa res, l'altre no. Mm. Jo me record que més o manco, per, crec que 2000, l'any 2000, ha iniciat CanF, o a CanF, crec que se diu, que és una agència important de notícia. Que agència és, F. Agència no, ah, F, sí. que és, és l'agència espanyola més antiga. Que és la, la que distribuye la notícia que se, que se té que dir en tots els mitjans? És una, és una de les agències. Una important, sí, molt important. És la però... més important d'Espanya. Sí. De sí. Europa Press i F. Europa Press. Mm -hmm. Així passa a nivell mundial, pues, 5 o 6 o 8 agències no? I, i així està. I està tot controlat, evidentment. I m'encanta això de desinformació, no? perquè sobretot ho hem viscut amb el del Covid. Lo que és desinformació per uns sol ser la informació. Per perquè és una manera de, és una manera de, de dir, de donar el missatge de que és necessari aplicar la censura però sense parlar de censura que se parla de desinformació. Correcte. Però és, és claríssim. I, de... I el més tremendo d'això és que n'hi ha molt de periodistes que, que, que estan consagrats i aquesta gent pues, eh, dona aquesta informació que per a, per a una altra persona és desinformació, però aquesta persona fan una, una informació, eh, una veritat absoluta. I tothom i, i ells tenen la potestat de dir que el resto de la gent és inconscient, el que no pensa com ells, el que no tenen la mateixa manera de, de mirar les coses, pues diu, ah, són uns inconscients. Clar, aquestes persones tenen una força en el seus mitjans, qualsevol, sea radiofònic, sea eh, premsa, eh, qualsevol mitjà. No direm nom, però n'hi ha que tenen una veu molt important i no és la que comparteix tothom. Jo crec que el, jo crec que això és perquè eh, es, diguéssim que la informació o, el o, o sistema d'informació pues, finalment també és un negoci, és una empresa, és una economia de dins de l'economia global i per tant està supeditada pues, a, a, a qüestions econòmiques eh, en la qual els, els grans mitjans d'informació pues, pues, són els que tenen una capacitat a nivell de dobbers i poden contratar professionals i tenen mitjans i tal i qui posa aquest dobbers? Pues, en al final és gent que té poder i que té dobbers en la qual pues, els, els, els poderosos i els, i els que tenen que tenen els doblers del món, tenen els seus informants, tenen les seves agències, tenen els seus periodistes, i si tu vols fer feina per aquestes agències, pues, diràs el discurs que tenen ells, i si no vols feina per ells, pues no faràs feina faràs una altra cosa. O sigui, Vol dir que si podràs ser periodista, però no faràs feina de periodista. Si Radio Tortuga un dia arriba a una audiència descomunal, Tendrem vendrà, un problema. Tendrem censura. Serà <laughs> perillós. No, no, vendrà, un, vendrà un que voldrà comprar aquesta... Tindrem problemes molt seriosos. Sí. És que jo crec que wow. tot és en nom descontrol, no? Diríem, eh, aquesta desinformació és per tenir controlats la població. I, clar, I per i, vendre, com ha dit ell. I clar, vendre, vendre botox. Econòmica, oh, per vendre, però i control, perquè si tothom fa el que jo he dit, si jo venc que anar de vestit de color vermell dona salut, si gent m'ho compra i si gent se creu que té salut, perquè és així, en nom de la ciència també, no? I si miram enrere en la Covid, i, i sobretot és per bé comú, i clar, i mescla, el poder econòmic, per bé comú de tots i totes, mos diuen això te convé, això no, i clar, és complexa. Si Radio Tortuga tingués buah, milions i milions i milions de persones que l'escolta, seria un problema. Un problema mm. no? important, sí. <laughs> Perquè són gent dient el que vol, el que pensa. <laughs> Ostres, això és greu per la no gent No interessa que la ah, gent pensi no. molt. I ara últimament Sobretot escolto... que pensi diferent. Clar, escolto molt la ràdio de fa molts anys perquè és una cosa que m'agrada més. Diuen que quan un se fa madur substitueix la música per la ràdio i jo crec que he fet un poc aquest procés que sempre el meu pare escoltava molt la ràdio i ara a partir d'aquesta edat, des dels 40 cap aquí, escoltant molt la ràdio. I una cosa que m'ha agradat molt va ser un programa que deien que hi havia dues cases supercares a Londres, no? La primera l'havia comprat uh, com un, una, un jeque àrabe que estava podrit de pasta i la segona la més cara l'havia comprat una persona que era el, el, o sigui, el, el CEO, <laughs> que diuen ara, no? o, el, o, el, o el president de l'empresa que feia les botelletes de les vacunes per a ah. tots, per a Pfizer, per a tal i pum. El de les botelletes. Este, el de la botellita. La botellita. No, no, de lo, no lo del interior, no, no. sinó lo del de recipiente. Eh? El recipiente. La botellita, la botellita. La botellita que te va quitar la botellita. Hi ha una cançó molt bona que es diu La botellita, no, és un altre tema. Ja, ja la punxaré si començo ara. Este m'agradaria. De fet, introduiria el tema, dient això, i posaria el tema de La botellita, que és de Pedro Iturralde, que és un saxofonista bàsic boníssim, si fa una foto. descanse. En fi, que la botellita era que el, el pavo este s'havia comprat, no sé, barbaritat, no sé si eren o sea, milions de d'euros el que costava ese pis a Londres, un pis en plan, no sé quants metres quadrats i tal, i això, i pum. Però clar, hi havia com unes declaracions que posaven en el programa de ràdio que diuen, no, oh, hem d'arribar a la a població mundial perquè s'ha d'atendre a la gent més pobra, la, la vacuna d'arribar als països que són del tercer món... 2.500 milions. 2000, jo me recordes aquesta notícia. 2.500 milions la Però casa. Tu saps el més fort és que no la va comprar per viure, era per quan anava a Londres. Sí. Que deu anar tres vegades a l'any. Sí, sí. La 2000, segunda residència. 2.500 o sea, milions, però no era per viure. Deu anar, bueno, vaig a Londres, que m'he de quedar? Al Royal, a Hilton. No, me compró un pis que, que és el segon més car i vaig allí. Que el negoci de les botellites. Sac que estaré eh? de eh? bé, la botellita. Ja claro, és. I, i ja això, ves. claro, és una, not una notícia que sents un dia i en plan com a, de anécdota, ¿no? O sea, noticias graciosas. Sí, sí, sí. sí graciosas sí, sí, sí, es una merda, tío. Una merda, esta sí. gent està fent negoci en la, en la necessitat de la gent, en la urgència de lo que és important i lo que no en les vides de les persones, i després entres aquestes coses que dius, tio, o sigui, estàs dando com... Però a la gent li dona igual. Li dona sí. igual perquè... Bueno, coses que no tenen res que veure, però que segurament hi ha coses més importants en la vida que saber aquesta data. Però dius, tio, saps? Vull dir que som tontos aquí o què? O sigui, no sé. Hi ha coses que m'enerven, me, que, que però les descobreixo en la ràdio, que per això ho dia. <laughs> que igual algú escoltant Ràdio Tortuga també descobreix coses que no se solen dir ni en les, ni en els mitjans tradicionals, ni en la seva charla del parc amb els nins, ni al col·le, ni... O reafirma, Clar. o reafirmes aquella notícia que ha passat de manera esporàdica. Ah, que igual que també. era necessari tornar. Sí. Igual era necessari tornar, perquè després de 11 anys han passat tantes coses que no ens haguéssim ningú de nosaltres imaginat que podrien passar Igual és necessari tornar un poc per, per posar un poc aquest contrapunt. Clar. És que jo penso que quan van començar altres, bé, sempre hi ha hagut un espai per aquest tipus de ràdio, aquest tipus de programes que fèiem, però ara és com si eh, fos un moment d'oportunitat per això, perquè pues, francament sí que ha estat una ràdio molt lliure, en el sentit de que cadascú pues, ha dit el que ha volgut, ha fet el que ha volgut, que no és habitual trobar això, no? I ara, llevat en el mateix temps que hi ha molta censura, també hi ha moltes possibilitats per fer continguts, per promocionar-los, per distribuir-los, per arribar a molta de gent. Més, bé, fa 10 anys hi eren, però ara és com que està més, més, com més fàcil. Jo ho veig perquè escoltant també gent que està a YouTube i podcast i demés, pues sí que escolt molta de gent un poc en la línia de lo que nosaltres fem, que fan, que fan els seus programes a casa seva, amb molt en mitjans i que, i que, que se van sentir, que són... Eh, pues ara se pot fer, fa 20 anys no se podria fer. Sí, quan nosaltres vam començar amb Radio Tortuga eh, sí que és veritat que hi havia el mas, no estava, no? els mass media i sí. alguns penjats com nosaltres que intentaven fer això. Sí. sí. I ara, per sort, sí que, que hi ha hagut una expansió de... Fa, fa un pot de ràbia, entre cometes, perquè és el que dèiem abans, ostres, us ho parlàvem amb la Cristina abans, no? de, que nosaltres érem un poc pioners en, en aquest sentit, però érem un penjats <laughs> que, que estan fent de, de ràdio, però intentant obrir un camí, mm. doncs fa un pot de ràbia que ara tothom s'hagi pujat en aquest carro, però al mateix temps, i sobretot ens hem de quedar que, pues, perfecte, perquè és, que, és el que volíem. Clar. Jo ara sí, sí. no miro informatius, bueno, jo vaig acabar molt rebotat amb els informatius, primer perquè era periodista o som, sempre, igual sempre ho és un com, com els fumadors, no? però <laughs> sempre són fumadors tota la vida i no tal. No l'has deixat. Eh, però no, no veig informatius, zero. No, no m'interessa. És que no m'interessa l'agenda setting, que dèiem, no m'interessa això que m'esteu contant, m'interessa altres coses. I, I consumeixo molt YouTube, bueno, m'he quedat en, en aquí, però podia escoltar podcast o el que sigui, pues, perquè sigui, eh, a les coses que a mi m'interessen, sobretot aprendre música mm. <laughs> eh, o, o temes més espirituals, astrologia, el que sigui, no? Mm. Eh, els sí, temes sí, sí. que a mi m'interessen. I ara hi ha, hi ha tota una xarxa de persones que te fan Mm, bueno, tinc una petita batalla interna i a vegades he fet algun comentari de que em fa molta ràbia de que el, el tema tècnic hagi passat a segon pla però Pantura era un mal necessari. És a dir, me'n recordo un dia que un, un youtuber de, que fa coses de guitarra va pujar un vídeo que se desenfocava i va, va posar enfoque automàtic, que per algú que fa tele això, o que ha fet informatius és l'anticristo, no? l'enfoque que ser manual. No? Eh, I clar, quan tu poses enfoque automàtic i se mou, la càmera se torna boja o passa una mosca, s'enfoca, se desenfoca. Això per algú que ha fet tele tota la vida, és un professional, es como se le, pone, se los bellos, no? Y va posar como un, eh, un texto allá. Ay, no sé qué le pasó a la cámara, jajaja. ja, ja, a va el vídeo. Y yo no más Y va a hacer comentario y dije, tío, no cuelgues este vídeo. Porque no cumple los estándares, no cumple este vídeo. Ah, bueno, tal, bueno, no es para tanto. tú entonces me comentaris a mí de no es para tanto. Y a vos es que la, la técnica técnica pasa a tasa, No? però igual és un mal, un mal necessari. No? Vull dir, que ara el que importa és el contingut. El contingut. Mm? I jo crec que ser d'aquari, ara entrant un poc, on ja no hi ha eh, cap líder mm? i que no som un ramat que va darrere algú, així en general, i a més això anirà passant, i això se va molt detjant, doncs jo crec que ja són símptomes que no passa res i que clar, com que ets superpurista, ha estudiat tota la seva vida per fer això, diu, hòstia, com pot ser que això no, no? I és una manera també de que se vagi democratitzant moltes coses sí, sí. i crec que és positiu, però entenc que a mi me passa pues, cadascun la seva professió, no? Pues jo sí. soc psicòloga i quan flipes, no? Aquest coach de de llibre d'autoajuda o que fan un curs i tal, dius, i per què no? Qui té la veritat? O qui diu que és millor això? Perquè té tant de Home, jo li vaig contestar en aquest, uh, l'últim, li, li vaig contestar uh, imagínate que jo hago un vídeo con la guitarra totalmente desafinada. No me va a contestar més ja. I ja n'hi ha? Imagina que jo faig un vídeo amb la guitarra desafinada i tu ets músic i veig aquest vídeo i veus aquest vídeo en 10 segons l'has tret. Eh, I jo, pues, jo veig un vídeo que s'està enfocant i desenfocant en 10 segons el trec, també. No vaig poder acabar de veure. Claro. Un poc és eh, l'audiència la que decidirà no? si allò té un valor o no té valor. Mm. Sí, sí, I això era, d'Aquari total, m'encanta, sí, sí, és, és així, per sort. ¿no? Sí, de totes maneres, mm. tengo que decir que hay podcast y audios y videos en YouTube que son eh, que tienen millones de vistas y son ¿A nivel técnico o a nivel de contenido? A todo nivel, <laughs> por lo general. Efectivamente, <clears throat> inclús de contenidos. continguts. Entonces, son... això de que el público és el que decidirà i tal és un poc relativo. Perquè, no, no és relativo, perquè és absolut. Hi ha, hi ha coses que són de mol valor, realment, i ten, tenen molt poques visualitzacions, saps? Mira, si me deixo contar una... En tots els sí. camps, això. Sí, Avui exacte. en dia crec que puc contar una anècdota que m'ha passat a mi a classe, no? Estava intentant parlar de l'obsolescència programada, l'obsolescència uh mhm. -huh. percebida, tal, perquè havien fet redaccions sobre les meus Nadals i tot. Estic supercontent perquè m'han regalat l'últim iPhone, tal, bim, bam, pum. I jo intentava relacionar-ho un poc en el tema del canvi climàtic, ja, però és que hi ha eh, agricultors que se queixen de que estan florint ara arbres que haurien de florir, després vindrà una gelada i s'hi carregarà la flor i no hi haurà fruit i tal. I ja ha sortit la primera, la primera cirera. Al mes de, de principis de gener ha sortit la primera cirera i, això, i havia de sortir dos mesos després i això és un problema i tal, bum intentar que, que pensessin un poc i va haver una que va aixecar la mà i diu ja, diu, però és que a mi diu, no m'agraden les cireres I, vale, ja està, o sigui, és igual vull dir, que bo. Vull dir, és com aquell que diu... I, eh, I què mata? Què, què opines de, de, que, de, de que hagi pujat igual. el preu de la benzina? Diu, és igual, jo sempre poso 10 euros. Yeah. O oh, jo no tenc cotxe, jo no em sé benzina. Sí, claro, com que sí, però això és molt... eh, aquest eh, individualisme, no? De que no me toca a mi, però, eh, bueno, eh, jo no ho penso. les cireres. Profe, què m'estàs no, contant? A mi no m'agraden les cireres. Això és banalitzar, sí. Clar. És, és trist. Bé, eh... Uh, jo estava esperant que qualcú... Tu t'has presentat. És que jo esperava Ostres. que qualcú jo me sí digués... Jo sí que tenia aquí, eh? La veritat és que jo esperava que... Ha Pere, tardat, eh? Jo ha esperava tardat, que Pere eh? o, que, o que Jordi diguessin, bé, Samir, ara que, que has presentat a tothom, a veure, a, a veure Samir, eh, uh, Eh, presenta-te tu, perquè has presentat a tothom. Eh, jo hi he pensat, però he pensat, contaré minuts ja <laughs> a veure que... quant de temps ah, passa per aquest ja... Samir, vol que faça paraula per presentar-se. Ja veig que tothom havia pensat el mateix. Igual, ¿eh? un, igual també, un, Cristina. En un forat negre, hem entrat en un forat negre, no? I... Uh. no, no, que jo esperava. Ja, és a que veure, com ara... jo m'he anat a atendre <laughs> certs assumptes de... Pensava que tenies el forn en marxa. De, de gastronomia i tot. Clar, sí, gràcies, en marxant. Però tu, ah, tu estaves també a la tertúlia. Tu estaves aquí. Gràcies, ah, Cristina. A veure... És el forn en marxa. Claro. Què me presenta? M'has fet en recordar. Por favor, por favor. Sí, sí, perdó, Samir. perdó, perdó. Per favor, per... Samir, per favor. Què volia dir? Presenta't, per favor. Ah, vale. Això és per posar... Samir, és que t'hem guardat per la guinda del programa. Ai, <laughs> que bo. M'agrada molt, m'agrada molt perquè el meu programa és una mica això que hem fet ara. Jo tenia un programa que se diu que se deia i que se diu perquè encara està Desconocidos para el mundo, aunque para me digo que es desconegut para el món. Perquè tu a moltes Ara sessions no... vas dir el nostre, el, el nostre programa Desconeguts pel món. Ara no me record. Ara no me record, però uh, Desconegut per món i era un programa que, que jugava amb això, jugava amb, amb gent naturals, gent eh, qualsevol, no era ninguna persona important, però que són molt rellevants en en sa història i en sa vida mateixa. I el que feia era una entrevista a partir de sin o sin ah, temas musicales que esa persona seleccionaba y charraban de su historia de esa persona, esa su importancia en esa seva vida. Y este era el meu programa. Me agradó mucho Y, y, creo que en esta nueva etapa yo continuaré en este, en esta línea, en este programa, porque Hacía mm, un programa que eh, a la contraria de todos el que havien comentat abans, jo no lo tenia programat. Era un programa que no, jo no feia una escaleta, no feia un guion, simplemente convidava a aquesta persona i le comentava de què xerraríem. Aquesta persona seleccionava cinc temes musicals i a partir d'això començàvem a xerrar de la seva vida i m'agradava molt, m'agradava molt aquesta, aquesta dinàmica, però també m'agradava molt perquè jo no tenia que estar documentant com, com, feia, com feia Jordi, com ho has fet tu, Pere, tanta documentació que sincerament me costava molt poder arribar a, a fer aquesta feina. Sí, sí, I, I record que de vegades tenies públic en el programa. De vegades tenia públic, també. Sí, sí, sí, sí que vera. I un del públic era la Rosa, també, el, el meu fill eh, i la meva filla, el Mari Nona. I, jo he estat, també. Eh, I també, sí, sí, han estat. <laughs> que era una cosa molt xula, estar com a de públic, un programa sí. de ràdio que també... Sí. No vull cómo se inventa simres res. I vol, vol continuar amb esta línea y i aquest eh, de eh, 11 de, radio, sí que yo estoy muy agradecido. Estoy, estoy muy agradecido porque he, aprendido muchas, muchas cosas. Siempre me ha gustado la radio, como, como decía antes Alex. Eh, desde hace muchísimos años he hecho, he hecho radio en mi país, ya hacía algún programa, estuve en una radio donde la intención era aprender la parte técnica y nunca la pude aprender, porque tuve un amigo que quedamos en un acuerdo que primero era aprendía la parte técnica y yo me, me, encargaba de la parte de locución y después intercambiábamos. Cuando vino el momento que teníamos que intercambiar, él se apoderó de la parte técnica y entonces pues me fastidié y era una, piedrecita que llevaba encima y, gracias a, este espacio de, Radio Tortuga, con, con Pere, con, con, Jordi, con Cristina, con Alex, empezamos a, hacer la radio y, y, fue una cosa muy interesante el día que dijeron, bueno, vamos a ser autónomos, lo que comentabas antes, Alex. Vamos a intentar ser autónomos con la radio y que todos aprendamos. Y Cristina, lo que decía antes, ese esa mm, las instrucciones el, sí el chivato que teníamos los puntos punto uno encendemos tal punto dos tal tal tal de que tenemos que encender aquí y esto me ha servido muchísimo a tal punto que ahora yo estoy haciendo una radio en mi trabajo llevamos seis años haciendo Horate radio una radio de locos que la hago en mi, en mi trabajo. Y al nivel que ahora le estoy enseñando, Ale, cosa más curiosa, que ahora le estoy enseñando a los chicos de mi trabajo a utilizar el aparatito este. Que para mí eso es, es, lo, más, lo más grande que... que y esto se, lo agradezco a Jordi, a todos ustedes, porque me, me abrieron ese, ese camino y ahora pues lo que toca, ¿no? es trasladarlo, transmitirlo a, otras personas, que pronto estará también aquí. Ahora lo tenemos a, Leo <laughs> aquí al lado. Dice que no. Dice que no, <laughs> pero, pero antes ya estaba haciendo pruebas y todo eso. Pues yo estoy contento y sí que quiero continuar, eh, chicos, con mi programa eh, Desconocido para el Mundo. Que quiero contar una, una cosita, una cosita de Desconocido para el Mundo, que ya la dije en su momento es curiosa, pero la pueden ver en, la presentación. Desconocidos para el Mundo tiene un dibujo que es unas, unas cintas que están cruzadas. Y es una cinta como el ADN. Estas cintas me encantan. Estoy buscando, una vez le dije a la Rosa, quiero encontrar este dibujo porque es un dibujo que me hizo al óleo un interno de la prisión de Palma yo le pedí a, este, a esta persona que me hiciese este dibujo cuando yo trabajaba en la prisión de Palma, estoy hablando de hace más de 10 años, y, este dibujo utilicé como presentación de mi programa Desconocido para el Mundo. Y por ese motivo también quiero continuar con esta línea porque el ADN no se acaba, es, es infinito. Por tanto, continuaré con Desconocido para el Mundo. Gracias. <laughs> Ahora. Ahora música. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia yo quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio oh, quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste mujer con insistencia, pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. aquests ritmes americans de bolero amb en Julio Jaramillo, que és un dels cantants de bolero que a mi m'han impressionat en els darrers anys. Cristina? Es que mm, hemos continuado con la tertulia eh, a nivel lateral. A micro cerrado. Sí, Sí, porque los temas son interesantes realmente, ¿no? Y, creo que hemos estado muchos años en silencio. Ah, espera, eh, Cristina, ¿te parece bien que vayamos cerrando? Sí, Rosa, ¿podemos ir cerrando ahora la radio? Sí para, despedirnos. sí, por eso, porque... Uh, bueno, Si, hay, alguien que, mm, que en el futuro vaya a escuchar esta sesión que hemos hecho hoy domingo 4 uh, de febrero, 4 es, ¿no? ¿Cuatro sí. 4, 4. De febrero de 2024, eh, aquí en, Sor de Porreras. Eh, bueno, le decimos que esto continuará puntos suspensivos. Dos meses. Y que, que nos vemos pronto. No, dentro de dos meses. Bueno. ¿Sí? Hombre, a ver si ya, entre estos dos meses hay gente que sube un programa de algo, por ejemplo. que això haurem de parlar I l'Àlex m'ha ah, ha llegit després de dir com ho fem ara no? m'ha llegit del mm. pensament com va, no? aquí l'he de passar el, el, <coughs> o, o pengem la idea seria que cada un sigués totalment independent per agafar el programa i penjar-lo directament en la pàgina però bé, també entenc el que diu el Samir internes, que és que no? una sessió sí. grupal en Està molt guai. Sí. Haurem d'actualitzar aquella guia, no?, de com penjar un sí. programa. Hem de, hem de fer un pot de reset general. T'ho iba a demanar. Sí. Tens, tens aquesta... El sistema i, i aconseguir que tothom pugui pujar des de casa seva un programa de sense que sigui un, <laughs> un dolor de muela. Això és el gran canvi. Que abans Però bueno, aquell, aquelles instruccions vintage les tens? encara? En... Sí, han d'estar guardades en algun lloc, però no sé, ja no serveixen. Ja no seran molt. operatives. No, però és per... Perquè vaig canviar el tema, ja me, no serveixen me, realment. Me fa il·lusió no imprimir-la i tenir-la... Tenir -la bueno, les podem buscar. Com un este, record. Pues sí, és que vaig tenir un virus en un disc i no ah, sé... Ah, okay. Que se me va endur tot i no sé si això estava allà o no. Ho he, una, ho he de cercar. Sí, hi ha una adreça de, de Google de Ràdio Tortuga que deu estar tot allà, segur. Ah, sí, Tortuga Radio. A Will rescatada, a Will resucitada, porque ya no me recordaba la contraseña. <laughs> pero bueno, la puedo resucitar. <laughs> Tortugaradio@gmail.com, por si algún mos a escribir Muy bien, pues yo me despido. Gracias y espero que muy pronto, antes de dos meses, alguien haya colgado otro programa. Yo no me comprometo. <laughs> Samir, en, estado puro. Pero en dos meses aquí sí que me comprometo. de aquí a dos meses. es decir, estamos hablando de ahora febrero, marzo en abril, aquí, antes de que nos vayamos de viaje, creo. ¿Nosotros nos vamos cuándo, Rosa? Ah, de Pascua, no? Hola, yo he dicho que faria un programa feminista. No, no, ¿cuánto, nos, eh, vamos? de eh, eh, <laughs> ¿cuánto nos vamos de viaje? Y no voy dulce llegenda. En abril no es, ¿verdad? Pascua será... Pues no sé, pues Semana Santa. finales de marzo. eh? Ojito. vale, vale. No, no, pues entonces después de Pascua <laughs> yo... aquí nos reunimos. En abril, aguas mil. Sí. Eso dice. Súper. Pues hasta la próxima. yo soy Samir y me despido. Ojalá. Adeu. Adeu, adeu, bona nit. Bona nit. Pere, di algo. Adiós, adiós, moltes gràcies per aquesta retrobada. Hem dit adeu? Adeu, Leo, adeu, adeu, adeu. adeu, Leo. montañas o al mar, ¿a dónde vas a escapar? ¿Y para qué? Adeu. Adeu, De verdad, no pienses más. ¿Para qué? Vas perdiendo la noción vas cambiando